Rīgas domas deputāts Olafs Pulks. Sveiks, Olaf! Jā, sveiki, labvakar! Jā, um, tā kā ir labas ziņas, un uh, mēs gribētu, kāpēc es aicināju Olafu, es, uh, tāpēc, kad mums, mēs ļoti daudz ko dzirdam, kas notiek Rīgā, bet mēs, es gribētu, ka tu, Olaf, pastāst drusciņi tādas labas ziņas, kas būtu stāstāms, kas notiek Rīgā, bet vispirms nedaudz, nu, iepazīstini uh, to, ka tu esi deputāts, tas ir skaidrs, bet ko tu tur dari, kāds deputāts tu esi, un, nu jā, kas, kas ir Olafs Fūks vispār? Nu jā, es esmu Rīgas domas deputāts, tas taisnība arī vadu satiksmes transporta lietu komiteju, kas ir ļoti plašs apjoms darba. Tur ir eh, viss, kas saistīts ar, ar satiksmi, ar ielu infrastruktūru, ar ietvēm, ar tīrīšanu, ar uzkopšanu, ar, ar sabiedrisko transportu, ar sabiedriskā transporta pieturvietām, nojumēm ļoti plaša mēroga. Viss, viss, kā saka, daudzas lietas tā kā garlaicīgi nav. Uh, ir ļoti daudz ko. Es mēģināšu darīt tā, lai tev skatītāji jā, ah. arī redz. Garlaicīgi nav, ir, ir katru dienu daudz darba. Nu, es jau ne, neesmu tās tie, tie, tieši tā kā tāds departamenta darbinieks, kurš tīri tur, kā saka, nu, tos, tos tiešos darbus veids, bet es esmu tā kā tāds pāraugs vairāk, kā tāds uh, politiskās ievirzes uh, eh, darītājs uzraugs, un virzītājs, uzraugs, jā, tā varētu teikt, bet, nu, protams, ka, ka nu, arī, arī, teiksim, iznāk, ka tādos bieži vien nu, mēs pārunājam dažādas eh, arī, arī praktiskas lietas, eh, kuras kā, kā tur varētu īstenoties. Šobrīd Rīgā eh, notiek milzīgu ielu asfaltēšanas programmu. Mēs šogad tieši šajā vasarā uzsākām, nu jau tuvojās noslēgumam, uh, 128 ielās, tas nozīmē, ka 90 grantēto segumu un, un 38 ar, ar asfaltu segumu. Asfaltu segums tiek atjaunots pilnībā, un šī programma ir pirmo reizi šogad, tāpēc, ka mēs pagājušā gadā panācām kopā ar valdību arī grozījums ministra kabineta noteikumos, ka mēs drīkstam bez, eh, bez tādiem projektēšanas dokumentiem sastādot defektācijas aktu šos darbus veikt. Uh, Nu, darbi Tās ir daudz. tiešām ir labā ziņa. Jā, jo, tā ir labā jo, ziņa. Jo, jo, jo es pati būdam rīdzinietis, eh, ik pa brīdim ļoti šķendējos <laughs> braucot no kaut kādām tām nelaimīgajām Es eh, tam citu arī Friču brīvzemnieku ielu, kas šeit ir eh, ļoti tū rādījum arī bija paredzēta šogad asfaltēt, bet izņēmām ārā, jo, jo tur ir autonovs tilts, nu, tā, tā mums ir ne tikai labā ziņas, ir arī <laughs> problēmas. Protams. Tas mums ir šobrīd atrodās nu, tādā Uh, nu, ļoti tuvu uh, remonta situācijai, jo mums atļauj tikai divus gadus to uh, eksploatēt, un eksploatēt drīkst ar tām uh, mašīnām, kuru kraunesība nav lielāka par 5 tonnām, tad, tad diemžēl autobusu tu nebrauc. Un sakarā ar to, ka papildus, uz šīm papi, uh, papildus slodzi, uz šīm papildus ielām, nu, netālu esošajām ir. Tāpēc mēs Fričs Biezēnieku ielu izņēmām ārā no tie saraksts. Bet, protams, kad uh, mēs pie tā atgriezīsimies. Un kas Bet... tad ir svarīgāks centrs, uh, rajoni, nu, bolderāja vai var, ar ko jūs, nu, kā jūs plānojat, piemēram, nu, kas tad ir, kas ir tas svarīgais darbojas, kur sākt, ko darīt. Nu, mums, mēs esam arī, iz, mums tāda tehnika ir izbraukusi pa visām Rīgas ielām, mums ir sastādīts ielu tehniskais stāvoklis, tas tik ilgi netika remontēts iepriekšējos gados, kad, diemžēl, mums ielas, nu, var teikt, ņem, kur gribi vispār vajag remontēt. Tā Bet ir, uh, sistēma jau. ir tāda, ka mēs iesākām ar dažādās vietās esošām ielām, Uh, un lielākā no tām ir Ulmaņa gata vai kā nu, tautā sauc uh, eh, Jūrmals šoseja, tātad no veikals pices var teikt līdz e, Rīgas robežai 90 e, tūkstoši kvadrātmetru, milzīgs apjoms, trīs joslas plus vēl divas papildu joslas Eh, tas ir lielākais, un otrs lielākais ir eh, pilsētas otrā galā brīvības jā. iela, tur, kur eh, izbrauc ārā uz vidzemi, arī, arī milzīgs apjoms. Ir pamanīts, jā. Bet arī uz Boldarē mēs Daugaugrīvas šosē remontējam, jā, tur tik pieminēt. Tur mums ir arī baznīcas. Jā, tā, tas, nu, tas ir tik svarīgi. pieminēt Boldarē, tā arī tiek <laughs> remontēta, tā kā neesam aizmirsuši arī to. Nu, visur arī Juglā ir, ja pat pārdaugovā mēs skatāmies, Tēriņi jau tiek remontēta, netālu arī uh, Eh, no šī radio studijas atrodas. Tā kā, tā kā Raņķa dambis saremontēts jau ir pabeigts trijādības iela, tepat arī netālu pārdaugovā, tās jau ir, tur jau remontdarbi noslēgušies. Tas ir tad, kad liek jau tā kā ar asfaltu pavisam. Asfalts jau ir viss jau, jau nosfaltēts, jau tur arī uh, saucamais ielas marķējums ir uzlikts un, un tur ir darba pabeigušies. Jā, un... Skaidrs, ka mums tagad jāsteidzās, jo, nu, diemžēl arī labie laika apstākļi beidzās, jo uh, tuvojās ziema. Tad, kad šogad šajā, jau gan bija brīnišķīga vasara. Bija brīnišķīga bija piekrītu, <laughs> mums tiešām eh, Dievs atļāva asfaltēt diezgan ilgi jo, jo citreiz citskārt ir ap šito laiku, jo arī, arī nu, kriet, nu, šo, šo tagad gan arī nav silts, ja, bet ilgstoši jau bet tomēr bija. Bet arī temperatūrai tam ir nozīme? Temperatūrai ir nozīme, virskārts likšana, ja ir, teiksim, zemāk par 8 grādiem un ja ir īpaši lietus, tad, tad nedrīkst likt virskārt. Pārējos darbus drīkst darīt, bet, nu, tā kā nākam nedēļa sola siltu laiku atkal, tad es domāju, ka gan jau būvnieki ir sapra, saplānos tos darbus tā, ka viņi eh, šo virskārts varēs uzlikt eh, tad, kad te, gaisa temperatūra atļaus to. Bet es esmu redzējis, ka ir arī kaut kādreiz ziemā, kad ir pilnīgs labdraņķis, un tad ar kaut kādi tur tādi kūpoši mašīnas, tie, tie, tie, tie laikam bedrīšu lāpītāji, un tas gan izskatās diezgan komiski, tas tā kā arī tā kā turpināsies, vai ne? Eh, tas, diemžēl, turpināsies, bet par laimi jau ne šajās ielās, kurās mēs šobrīd esam veikuši šos remonts. Mm. Tādēļ jau tas ir ļoti svarīgi. Šis remonts ir pilnībā atjaunots sagums, jo vispār asfalta nav jau tā, ka asfalts ir mūžīgs. It īpaši mūsu laika apstākļos, kur ziemā ir ļoti mainīgi laika apstākļi Latvijā, kur mums mainās no plusiem uz mīnusiem. Tas nozīmē, ka tas, kas ir kaut kāda, ja ir bijusi kaut kāda rieviņa vai iedobe asfaltā, tad tur ir sasaustot un atkal kūstot parādās, kā fizikā tas teikts, tad viņš atkal izplešās un saraujās, un tad aizvien vairāk veidojās bēdre. Un tādēļ jāsasta, jāpasteidz saremontēt līdz ziemai, jo citādi, diemžēl, ziemā nekā citādi, kā tu tikko aprakstīji ar šo saucamā, tā ir augstā asfalta ieklāšanas metode, kas nav uh, nu, tā pirmkārt ir dārga, otrkārt tā nav kvalitatīva, bet treškārt tajos laika apstākļos tā ir vienīga iespēja, lai to bedri kaut kā aizdarītu ciet. Uz laiku jo, vismaz. Vismaz uz kaut kādu laiku, jo mhm. citādi, ja to bedri neaizdara ciet, tad mums ir daudzi mm, eh, ir situši riepas mašīnām, tad sūdzās un, un, un pieprasa uh, materiālo kompensāciju un tā tālāk. Tā kā, bet tā es, tāpēc jau tagad to vajag darīt, lai nevajadzētu šis bedrīs lāpīt, kas mums pašiem nepatīk, un arī nepatīk iedzīvotājiem. Nu, jā, un tagad, protams, iedzīvotājiem nepatīk sastrēgumi, bet tā, tā labā ziņa ir tā, ka tie sastrēgumi tomēr ir pozitīva lieta, jo mums ir saremontētas ielas. Jā, nu īpaši šobrīd ir Piedrujas iela, mums ir problēmas un arī Gaujas iela, jā, nu tur diemžēl varbūt arī uh, Nu, redzat, tā mums šie darbi ir tik daudz, ka tur piedalās arī būvnieki, kuriem varbūt nav tik liela pieredze šo darbu veikšanā, un arī tur varbūt, nu, teiksim tā, varēja būt arī drusciņā ātrāk viss tā lieta, bet, nu, tomēr, tomēr arī tur virzās uz priekšu, un, un tur pabeigts šogad, protams, visas iesāktās ielas, kas ir uzsāktas, tiks pabeigtas, uh, Eh, mēs nepieminējām tās grantātās ielas, kas Jā, nav mazāk, prasīt, mazāk svarīgas, ir, jo ja cilvēki, cilvēki, kas dzīvo pie grantātām ielām, viņiem ir īpaši vasarā. Tas ir kā nomala vairāk. Vai? Tā ir vairāk kā nomala apkaimes, eh, un tad, eh, ja nobrauc tur mašīna, tad nu, viņiem jārī putekļi un, un dzīves kvalitāte viņiem ir krietni pazemināta, viņi nevar ne logu atvērt, neko. Tagad mēs šogad, respektīvi 90 šādās ielās būsim saremontējuši dārziņu apkaimē 1,24 četras ielas ir. Daudz, eh, tā kā tas ir daudz, un nu, tas tā ir tāds faktiski mē, mūsu sasaukumā mēs uzsākām šo ar, ar vilnu ķirsi to, to tādu saucamo dubulto virsmu, tas nav tāds, nu, teiksim, nav simtprocentīgi pieņemts tāds asfalts, bet tanīs ielās, kur tā, kur, teiksim, mašīnu intensitāte nav tik eh, liela, īpaši dzīvojamajās zonās, to var atļauties ieklāt, jo, jo tas ir ātri, tur arī nevajag projektu, un to, tas ir arī, nu, teiksim tā, arī nav tik finansiāli dārgi. Un tāpēc eh, šī programma, nu, principā mums jāiet uz to, lai grantētu ielu vispār Rīgā nebūtu. Šādi Jā, mēs jau esam pienākuši jautāt, jo... diezgan tuvu tam, uh, mēs jau būsim pāri pusē, es domāju. Ir, diemžēl, tādas ielas, kur nevar to šo tehnoloģiju uh, ieviest, tās nav pietiekoši platas, un tur nav kur ūdenim noticēt, jo viņam ir jābūt kaut kādai zaļajai zonai, kur tas mm. liet, pēc lietas ūdens notek un iesūcās. Ja ne, tad, tad tas iet tiešā dārzos, un atkal cilvēki nav apmierināti. Bet nu, tur mēs atkal meklējam citas tehnoloģijas, ko darīt eh, tajās ielās, kur to nevar šo Ieklāt. Tas ir interesanti, jo, piemēram, nu, no pieredzes Eiropā, vai ne, ka mēs skatāmies, taču, nu, būvē mājas, un momentā pirmais, ko tiek, kas tiek izbūvētas ielas, vai ne, un viņas, nu, piemēram, Vācija vai ne, jeb Polija šobrīd. Nu, pabraucot nedaudz ārā, visi mazie ciemiņi, ciematiņi, visu momentāli tiek ieklāti um, nu, asfalts, ja? Tad, tāpēc man, man vienmēr liekas, nu, kāpēc Rīgā to nevar darīt? Ja? Tas nu, šogad ir... mēs to darām, mm -hmm. šogad mēs to darām, nu, Polija ļoti malači izmantot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, mēs tam citā arī to darām, mums par Eiropas Savienības līdzekļiem ir uzbūvēta, nu, arī ar līdzfinansējumu, Austrumaģistrāle, kur mm -hmm. mēs nobirzam kraus kravas transportu, lai, lai apbrauktu centru, lai tādējādi mēs varējām atslogot 11. novembra krastmalu. Tur vairs ne, gar prezidenta pilnu nebrauc baļķu vedēji. Jā, Šogad eh, pirmo reizi Paldies mēs arī, dievam. <laughs> jā, virzīsimies uz to, ka pēc 1. novembra arī Pērnavas ielā vairs nedrīkstēs braukt eh, šis kravas transports. Šobrīd mēs to nevaram vēl aizliegt dēļ šīs pieminētās jau piedrujas ielas, mm -hmm. jo tādējādi kaut kāda alternatīva tomēr ir vajadzīga, jo nu, Rīgā ir osta, Rīgā ir osta, Rīgā nu jā, arī. Ar to ar visiem jārēķinās. No, nu, ar to jārēķinās, osta atrodas konkrētā vietā, bet, nu, es teikšu, ka mums ir kaut kādā veidā jāvirzās uz to, ka tas kraus transports arī, nu, te, šobrīd eh, aizvien vairāk jau, jau, jau, jau 70% no kravām, kas nonāk ostā, tiek atvests ar mašīnu, bet mums taču ir dzelzceļš. Dzelzceļš netiek galīgi izmantot. Šobrīd Latvijas dzelzceļš sūdzās, ka viņiem nav, nav kravas. pasūtījumu, nav kravas, eh, Krievijas tirgus ir aizslēdzies. Nu, vienīgie palikuši bez mazvai pasažieri, uz kuriem viņi līdz šim diezgan nievājoši skatījās tie, kas maksā infrastruktūras maksu. Nu, tad lūdzu, kaut kādā veidā ir jā, jā, jāgatavo tie punkti, kur no mašīnām pārkraut dzelzceļu un tad ved uz ostu. Un, un tādējādi nu, mēs atslogot arī arī ielas, kas ir Rīgā. Ja nē, tad nu, mums gan tiešām tādas tiesības nav, bet nu, mēs būsim spiesti īstenot savu iniciatīvu, vērsties eh, satiksmes ministrijā, lai vēršās valdībā, ka mēs arī tāpat kā Latvijā uz ceļiem jāpērk tā saucamā vīnieta, ko citur Eiropā arī dara nu kraus transportam. Austriju, lai vajadzētu un, eh, un šveici, tādu vīnietu arī Rīgā. Nu, un tad varbūt, ja ja šo vinieti negribēs pirkt, tad jāmeklē būs alternatīvas, kā viņiem aizbraukt uz ostu. Jo mums ir ļoti daudz sūdzības jaunciem. Gatavē iedzīvotāji sūdzās, jo tur kādreiz Cerniekaus novads izdarīja ļoti viltīgi. Viņi uzlika zīmi, ka tur nevar kraus transports braukt, un tagad principā no vidzemes puses, eh, nu, teiksim, vienīgais ceļš ir jaunciem. Gatve. Tā ir šaura, mm. tur dzīvo cilvēki. cilvēki jā. Tā kā tās ir, nu, tās ir nepārtrauktās tās e, situācijas, kas mums jārisina ikdienā, tāpēc tur 30 km/h, tad atkal savukārt e, negrib ievērot šo ātrumu ierobežojumu. Nu, tā tas ir, tā, tā mums ir tāda reālā dzīve ir tāda. Jā. Nu, Bet nu, sūdzēties darīt, nevar. Darīt nav garlaicīgi. Nu, <laughs> nav garlaicīgi. tas ir labi. Jā. Nu, jā. Tad varbūt mēs klausītāji šobrīd ieiesim muzikālajā pauzītē, un pēc, pēc pauzes atkal nedaudz parunāsim par citiem jautājumiem. Labvakar, labvakar, klausītāji! Jā, mēs esam atgriezušies studijā pēc muzikālās pauzes, un uh, mans viesis grib atgādināt ir Olafs Pulks, Rīgas domas deputāts. Uh, gribu arī teikt, ka tu vispār tu esi vēlēta persona, Jā. vai ne? Bet tas ir arī tavs darbs. Uh, es esmu vēlēta persona, tas ir arī mans darbs, jā. Ah, un uh, tad par tavām sabiedriskām aktivitātēm parunāsim nedaudz vēlāk, bet man ir konkrēts jautājums par to, Kādreiz bija tāda iecerē, ka cilvēki, kas brauc no nomalēm uz Rīgā, daudz strādā, nu, piemēram, brauc ar mašīnām, ir tas saucamais park un raid, kaut kas tāds, kas būtu varētu būt interesants arī klausītājiem. Ja viņi brauc ar mašīnām, cik tālu šis jautājums ir, viņi va, ir kur atstāt, vai tas sabiedriskais transports ir pielāgots, jo, piemēram, Ņujorkā tikai tā, viņi vispār citādāk nespēja domāt, ka viņiem prātā nenāk braukt ar mašīnu uz centru, jo tāpēc, ka pirmkārt ir dārgi atstāt pa, uh, mašīnas, tā stāvvietas ir dārgas un visi brauc tikai tikai šādā veidā ar, ar, ar, ar tramvajiem, vilcieniem un autobusiem pilsētas centrā. Kā tas ir Rīgā? Nu, mēs uz to virzamies. Nu, mēs uz to virzamies. Tur ir vairākas lietas, kāpēc tas varbūt nav vēl iedzīvojies. Nu, ir nelieli stāvparki pie dažādām vilcienu stacijām, kā ir Babīte, Turība, nu, diezgan jau palieli ir Jelgavā, Ikšķilē, ko, Siguldā, ko jau varētu teikt par stāvparkiem. Bet eh, kur ir problēma? Mēs, mēs uzskatām, ka šim stāvparkam būtu jābūt eh, ārpus Rīgas, lai nebūtu tā, ka tas cilvēks ar mašīnu iebrauc Rīgā un tad meklē, meklē kur, kur, teiksim, tālāk pārsēsties, lai viņam vispār nebūtu jāiebrauc. Mm. Viņš atstāja viņu nosacīt, pieņemsim tagad eh, tiešām Jelgavā, iekāp vilcienā, atbrauc uz Rīgu, un, un tālāk dodās uz savās gaitās, kur viņam vajag. Un te ir vēl viena pozitīva lieta, kas mums būs no nākamā gada, ko mēs esam tikko panākuši ar autotransporta direkciju, ka būs tāda saucamā vienotā biļete, ka samaksājot 2 eiro, tev būs brauciens gan ar vilcienu, plus tā pusotra stunda Rīgas satiksmē. Tātad Nu, Tātad tā šis, vien, vien, šis vien biļeti, jā, nu, viena biļete, ar ko tu vari, jo skaits nevienam jau nevajag, eh, eh, teiksim, izkāpt centrālā stacijā, piektajā peronā, tas nav viņa gala mērķis. Viņa gala mērķis noteikti ir kaut kur tālāk, ja? un tad mums ir, mūsu uzdevums ir, ko mēs tagad strādājam pie saucamo mobilitātes. Tātad tas viens ir stāvparks, ir ārpus Rīgas. Mm -hmm. Uh, un kur ir problēma, kad mēs Rīga drīkst ieguldīt naudu tikai savā īpašumā, savā administratīvā teritorijā. Jā. Tātad mums vajag kaut kādā veidā ieinteresēt vai nu Latvijas dzelzceļu, uh, vai nu pašvaldību, kas ir tur, uh, izbūvēt šos, šos stāvparkus, jo arī tur ir bieži vien tās īpašuma tiesības, e, e, ļoti bieži tas ir dzelzceļš, e, tāpēc, ka tā ir viņa nodalījuma zona, citur arī pašvaldība. Dzelzceļiem tas varētu būt interesanti, tāpēc, ka pasažieru vilciens iegūst tad, sev pasažieri, jā. savukārt pašvaldībai tas varētu būt interesanti tanī ziņā, nu, kad, kā, kā jau tu minēji, ja gadījumā Rīgā kaut kas, viņi sāk sūdzēties, tur dārgas stāvvietas vai kas, nu, jā. nu, tad lūdzu, viņi izbūvē tev, jo skaidrs, ka viņam arī ne jau viss dzīvo dzīvo Jelgavā, kur aiziet var ar kājām, bet kāds varbūt dzīvo arī novadā, kur viņš ar, pēc tam aizbrauc vai tukumā, vai kur, kur viņi aizbrauc ar mašīnu tālāk. Nu, un tad, eh, lai, lai viņiem šī pārsēšanās būtu Rīgā pēc iespējas ērtāk, mēs būvējam šobrīd saucamos mobilitātes punktus, kas ir pie šiem vilcienu stacijām, piemēram, uh, Eh, Ziemeļblāzmā, Mangaļos. Eh, torņa kalnā, piemēram? Torņa kalnā, tieši tā. Eh, tad arī, arī pie bērnu slimnīcas man šķiet kaut kas tā, kaut, arī, arī top tur, kur, tur, kur respektīvi tev būtu pēc iespējas tuvāk pārsēsties uz sabiedrisko transportu. Vai ir paņemt, nezinu, nomas divriteni vai nomas skrejriteni, uh, Eh, nu, vai, vai, vai kaut kādas tādas lietas, kur, kur teiksim, var turpināt to ceļu. Un, un tas būtu visideālākais, ja to varētu visu teiksim, vēl sasiet, sapīt vienā. Vienā, nezinu, maksājumā vai vienotā biļetē, vai ko lai tam cilvēkam varētu, viņš pat varētu mēnešu biļeti, teiksim, nopirkt. Jautāt, un viņam viss būtu, būtu vienkops. Jā, mēs uz to ejam. Šobrīd notiek eh, šie mobilitātes punktu būvniecība. Uh, Nu, tāpēc, tā kā tas ir Rīga, tur arī starp citu ir Eiropas eh, nauda, ko mēs esam piesaistījuši. Lielākās problēmas <laughs> sākās ar tiem stāvparkiem ārpus Rīgas. Mm -hmm. Bet tu nu, mhm. pamazām, pamazām mēs uz to virzamies. Un es teikšu, ka šobrīd daudz ko varbūt runāk ir krīze, kur valdība piemin, ka krīze nav nauda un tā tālāk. Krīzēs dažreiz arī izdodas atrisināt tos jautājumus, ko mēs, teiksim, nevaram ikdienā izrisināt. Tas un es jau, jau dzirdu, jā, ir, ka autotransporta direkcija domā, saka, tad, ka viņiem nav naudas nauda, teiksim, reģionāliem reisiem. Jā. Un loģiski pirmo, ko viņi varētu noņemt no pierīgas, jo kāda jēga viņiem sūtīt, teiksim, ādaži, Rīga vai Māru par Rīga tos mikriņus vai autobusiņus, ka tur, piemēram, Rīgas satiksme būtu gatava jau tagad kursēt uz turieni. Tikai, tikai, tikai tieši loģiski. tā, lai būtu kas, kas to samaksā. Un tad mēs varam vēl pieslēgt to vilcienu klāt un veidojās uh, viena, viena normāla teiksim, tā, transporta sistēma. E, tas neiet ātri, jo valsts un pašvaldību Divas struktūrās nekad nekas neiet ātri, un Jā. kur nu vēl, ja tās ir atšķirīgas lietas. Jā. Bet nu, kaut kādā veidā mēs tagad tuvinamies. Es arī vakar vēl biju tādā e, varam sanāksmē, kur arī bija pierīgas e, metropola pulcējusies visi pārstāvi, un, un izskatās, ka šobrīd šī sapratne vismaz transporta jomā par to sadarbību notiek. Jā, interesanti. Es, eh, man ir tāds pavisam tāds dīvains jautājums, jo es zinu, ka ar, ar, ar pasažieru pārvadājumiem, kas attiecās uz uh, lidmašīnām, uh, eh, satiksmi ne, Rīgas satiksmi neatbild, bet es vakar biju mm, Palangā un mm. izrādās tur ir tāda maza lidostiņa un es Jā. biju pārsteigta, ka viņiem nāk tiešām tās lidmašīnas tur nāk iekšā un viņi lido. Viņi saka, o, viņiem ir izdevīgi, piemēram, no Kauņas uz, uz Palangu, vienkārši viņi lido, viņi, ne, viņi nenoslogā savus milzīgā, no nu, Rīga viņiem ir lab, labas tās auto baņu saucamie, vai ne? Vai Rīga par kaut ko tādu nav domājusi? Tas ir interesanti, ka viņiem iekšējā reizē ir, jo es saprotu, ar Baltiku vasarā bija liepāja, bet viņi visu laiku saka, ka viņš īsti nav izdevīgs. Jā, bet, ir. nu, jebkurā gadījumā ar Baltiku lido arī uz, uz, uz Palangu, tas, tas reizes ir zināms. Nu, kas attiecās pa lidostu? Uh, Jā. Eh, tad eh, man šķiet, ka satiksmes ministra iniciatīva par to, ka varētu izbūvēt tagad šīs sliedas kaut kur no Imāns vai Zolitūdas uz, eh, uz lidostu un tur varētu kursēt šis Vivīva pasažieru vilciens, tā ir atbalstāma, jo pat ja tas Rail Baltics tur ir Eh, tik ātri nebūs, vai arī Rail Baltics ienāks sākumā tikai līdz lidostai, tad mēs jau varēsim izmantot šo, teiksim, kā pasažieru pārvadāšanai savienojumu ar lidostu. Jo šobrīd tiešām, nu, nu ir tā, kad, kad mums arī dažreiz prasa, nu, kāpēc jums tur tik, tik švaks tas savienojums ar lidostu, nu, tur nav sliežu transporta, kas ir visātrākais. Jo arī tiem stāvparkiem un mobilitātes punktiem ideāls ir, ka tas ir pie uh, pie sliežu transporta. Vilciens vai, vai tramvajs, jo tas tomēr iet pa, sav, pa savām sliedēm, un līdz ar to tu vari attīstīt arī ātrāk kustību tur uz priekšu. Bet mums jau un, un ta... ir ļoti, nu, faktiski Rīgā, arī gandrīz Rīgas teritorijā. Tur jau ir tā lieta, un, teiksim, ja šis sliežu transports savienos, es teiktu, ka tas būtu ļoti labi, uh, Un tas būtu tāds ats, atslogojums, jo principā 22. autobusu maršruts, kas arī iet uz lidos, ļoti daudz izmanto cilvēku, kur strādā. Vai Latvijas pastā, kas arī atrodas tādā pašā ja, nu, netālu, vai Rīgas lidostā strādā, ir Baltikā. Daudz izmanto kā, kā darbinieki. Tā kā tas, mm -hmm. jebkurā gadījumā, paliks. Viņš varbūt nav tik ātrs savienojums e, tiem turistiem, kas atbrauc, bet no otras puses arī citur esmu braucis kaut kādās citās e, valstīs un pilsētās. Nu, nav jau arī tur tik ideāli tie autobusu e, savienojumi savienojam. Protams, ka tas liežu transports, tas uzreiz ir kas cits, tas ir ātrāk. Nu, jā, bet nu, Rīgas satiksmē jau ir, ir, ir tramvai, ir, nav nu, jau tikai autobusi. Eh, protams, ir tramvai, bet nu, tramvai, man arī bieži prasa, nu, vai nevajadzētu izdevīgāk būvēt uh, eh, tramvaju uz lidostu. Tāds projekts ir, bet nu, šobrīd mums tāda finansējuma nav, un ja, teiksim, satiksmes ministrija ir atradusi savu finansējumu, tad, lai būvē vilcienu, tas ne, nekas slikts nebūs, tas tikai būs iegūms. Bet, bet kā es saprotu, tie ir divi atšķirīgi budžeti. Rīga ar savu satiksmi tas ir kaut kāda viena nauda, un tad, protams, ir Eiropas nauda, un tad ir uh, valsts atkal ar savu satiksmes ministriju un savu budžetu. Tas tā kā jūs, jūs arī tā kā draudzējaties, ja jūs esat tā diezgan uh, uh tādi atšķirīgi un katrs savā kaut kādā pozīcijā. Nu šeit ir bieži tas, ko prasa, nu ko jūs tie politiķi to darat un kur te jums tā politiskā visa tā lieta ir. Nu te ir, man liekas, tas politiķu uh, Eh, tas teiksim, tāds labā nozīmē spiediens un virziens, jo skaidrs, ka Rīgas satiksme, tāpat kā pasažieru vilciens, nu viņi Nu, viņi jau ja dara vienu to pašu darbu. Viņi zin, nu, zināmā mērā, jā, bet eh, tagad Rīgas satiksme domā, nu, kāpēc man vajadzētu kaut kādā veidā pārorientēties un nosacīt piegādāt pasažierus vilcienam. Vai arī paņemt pasažierus nu, jā, no vilciena. Mums ir savi maršruti, no mēs tur, jā, un līdz ar to mēs arī varam zaudēt uh, pasažierus. Bet, ja mēs skatāmies no, no, teiksim, no pilsētas, no deputāta viedokļa, no politiķa viedokļa, no pilsētnieka viedokļa galu jā, galā, tad viņam jau vajag ātrāku pārvietošanos. Uh, Jo šobrīd jau pat, eh, teiksim, jāpienāks tas laiks, kad privāto mašīnu eh, nebūs ātrāk, kā būs ātrāk, teiksim, šis savienojotie reisi, un atkal pienāks laiks, kad nebūs ātrāk braukt, teiksim, tikai ar vienu transporta līdzekli, bet kaut kādā brīdī pārsēžoties, eh, mēs braucam tālāk ar citu, un tāpēc mēs skatāmies, ka mēs varbūt kaut kādus reisus mēģinam tā to saucamos savienojamos, nu, pieņemsim, te izskanēja Eh, dārziņi, kur mēs tās 24 <laughs> ielas eh, dubulto virsmu varētu būt, ka teiksim no dārziņiem eh, līdz tur būs tāds mobilitātes punkts, Višķielā līdz turienei, teiksim, iet autobuss, ja? un Jā. tad pārsēžās un brauc tālāk. Un, bet biežāk savukārt kursē uz dārziņiem. Nevis kā, nevis kā tagad viņiem ir tas garais savienojums un viņš ir retā. Tā kā, tā kā šīs lietas, pie kurām mēs strādājam, tagad vakar buļos, starp citu, pirmais tāds tika izdarīts, ka vairs nebrauc līdz centram, bet aizbrauc... Uh, man šķiet, dzirciem ielā, tur, kur arī ir pirmais tramvajs, un tad, tad viņš griežās riņķī un brauc atpakaļ. Un tādējādi tas ir biežāk, šis autobuss brauc, eh, bet, bet viņš varbūt neaizbrauc līdz galam kā kādreiz, bet pārsēžoties pirmo tramvaju, tu galu punktā nonāc ātrāk. Nu, tas jau ir Eiropā ir diezgan, nu tā šā ir, šī ir praksa, un, un tāpēc jau mums arī notiek, tā biļete jā. ir 90 minūšu nu, biļete, nu, jā. kas bija pirmais, uz kuriem mēs gājām, un līdz ar ko nav jau vairs tā, ka tev tur jālec ārā un jāpērk jaunu biļeti, tu esi vienreiz viņu novalidējis, un pat, mm -hmm. ja mhm. tu 89. minūtē iekāpu transportā pastāv nobali, tā var braukt līdz, līdz savam galamērķim. Nu, ir ļoti daudz labas eh, eh, ziņas dzirdētas par to, kas notiek ar satiksmi, bet uh, tu esi arī, uh, Olaf, tāds, nu, tu arī tādas sabiedriskas darbas darbi, ne tikai, ne tikai nodarbojies ar pilsētas uh, satiksmes plānošanu un, un, un ietekmēšanu un virzīšanu. Tu esi arī uh, bērnu vai jauniešu futbolu vai vispār futbolu kluba Alberts prezidents. Kas tas ir un cik daudz tas tev paņem un vispār? Uh, vai Rīgas doma arī kaut kādā veidā ietekmē un var sadarboties ar, ar, ar šādiem nu, klubiem, sportu, varbūt kaut kādām sabiedriskām organizācijām. Nezinu, mhm. pastāst arī par šo savu darbu. Jā, es esmu Jurtu Cenko futbola skolas Alberts eh, valdes priekšsēdētājs un arī darbojos Latvijas futbola federācijas valdē. Tā kā šīs ir tādas eh, nu, aktivitātes papildus šai deputāta lietai, bet arī ļoti svarīgas. Uh, Albertā mums ir apmēram 500 bērni, Oho, dažādi vecumi, sākot no, no 3 līdz, līdz nu, teiksim, tā, cik ilgi viņi vēl sporto. Jo mums ir arī galvenā komanda nākotnes līgā vai pirmajā līgā, <coughs> kas ir tā kā otrā pēc spēka, kur šobrīd mēs cīnāmies par nokļūšanu pirmajā līgā, virslīgā, kas ir uh, Pirmā līga. Es gribu tev prasīt, es domāju, ka klausītāji nemaz tik daudz nezin, kas ir futbola pirmā vai otrā. Tas ir cilvēki, kuri brīv, brīvā laikā nu, nodarbojās vairāk un mazāk arī, nevis arī, bet viņi nodarbojās ar futbolu. Ja? Tad tās ir komandas un tad viņas cīnās, jo labāk spēlē, jo augstāk uzkāpja tā, tā. drīkst teikt. Ne, nu virslīgā tur ir profesionāls komandas, ir, kur spēlētājiem ir profesionāli līgumi, viņi saņem atalgojumu par Aha, to. Tā. Mums ir tīri amatieru komanda, kur pārsvarā ir mūsu pašu audzēkņi, vietējie spēlētāji, kuriem ir, kur ir gan studenti, ir arī skolnieki vēl, ir arī, teiksim, nu, veterāni viens otrs, kuri spēlējuši ar augstākās līgās un tagad karjeras varbūt norietā spēlē pie mums. Tā kā, man liekas, ļoti labs tāds sakausējums, bet bērni, protams, ir galvenais tādā ziņā, ka bērni ir, nu, nu tur nu, vis, vispatīkamāk, vismīļāk ir redzēt kaut kāds trīsgadnieku vai četrgadnieku. Man mazdās arī starp citu sāk futbolā, bet, bet citā klubā viņš arī citā pilsētā, viņš ir jau sāka, nu, cik viņam bija trīs gadi, ka sāk ļoti ātri. Tā kā, tā kā tas ir tādas aktivitātes, kas Rīgas domas, starp citu, palīdz. Mums ir šogad arī pirmo reizi, pirmo reizi tā kā mums bija Mm, asfaltēšanu, tad arī šis ir, teiksim, viļņu ķiršu vadībā nonācis, ka mēs esam uh, tādiem saucamajām biedrībām, Jā. jo mums ir, nu, mums, mums skaļi sauc, jūs esat privāta klubs, nu, tādā ziņā, ka tas nav pašvaldības klubs, bet būtībā tā ir biedrība, ko mēs paši arī vecāki bijām dibinājuši, Un, un tur nav tā, ka mums ir kaut kāds baigais bagātais onkulis, kurš tur katru dienu izsniedz mums eh, kaut kādu mhm. aploksni ar, ar naudu. Ja. Līdz ar to tās biedrības varēja pieteikties, un mēs saņēmām tādu kā atbalsta finansējumu mm. no Rīgas domas. Uh, tieši šīm profesionālām izglītības iestādēm, kas nodarbojās ar sportu. Un mēs esam apņēmušies nākamgad arī kāpināt šo, šo finansējumu, lai varētu saņemt vairāk, jo tie tāpat ir rīdzinieki. Jā, jā mums vecāki maksā, es neliekšos. Mums arī bija nu, kādu, kādu brīdi šobrīd, arī, arī, arī, arī, teiksim, uh, tāda sociālā programma, ka mēs par brāļiem neprasījām, jo me, meitenes vēl mums nav sākuši trenēties. Tur ir vairāks iemesls, kāpēc. Ir ļoti populāra. Es zinu, es zinu, arī mums aizvien paliek eh, populārāks. Eh, Zviedrijā pavisam noteikti ļoti populārs meiteņu futbols ir, bet eh, nu, tur ir vairāk iemeslu. Mums trūkst tagad laukuma, trūkst šāds, arī. Daudz ir šādas te biedrības, kuras uh, kā, kā, diezgan, bērns, nu, bērns Rīgā ir, ir pietiekoši daudz, ārpus Rīgas ir vairāk pašvaldības skolas, kas mm. darbojās, ja? bet Rīgā ir gan, gan, teiksim tā. Tā kā tas ir ļoti labi, jo, nu, nu teiksim, Protams, ja cilvēki, veselība, fi, fi, jā, fizisks, fizisks nodarbs. Es jau viņiem arī saku, pat ja jūs nebūsiet, teiksim, tur, nezinu, kas ir Messi vai, vai Ronaldo <laughs> tādā līmenī, vai ko tas, ko jūs iemācīsieties, jums tāpat paliks uz visu mūžu. Tad, jūs varēsiet uh, savos uh, profesionālās gaitās, vai darbā, vai, vai studijās, vai kur jūs redzēsiet, kā, kā, kā tie apkārtējie novērtēs to, kāds jums ir prasmes. Uh, Un, un, un teiksim, to jūs varēsiet sportot arī tālāk, līdz, līdz pat cik, cik tur sirmā vecumam jūs gribēsiet. Tā kā tās ir lietas, par ko es tiešām esmu gandarīts, kad, ka es ar to nodarbojos, un, un, un, un tiešām tā ir, tā ir viena ļoti laba lieta. Brīnišķīgi. Tagad, klausītāji, mēs atkal ieiesim muzikālajā pauzē. vēlreiz klausītājiem, es esmu atpakaļ ēterā un gribu atgādināt, ka mans viesis ir Rīgas domas deputāts Olavs Pulks. Mēs te runājam gan par satiksmi, gan par ielām, gan, gan par to, kā bērni spēlē futbolu un kā tu nodarbojies arī ar šī tēma no nu, sporta organizēšanu sabiedriskā kārtā. Uh, Bet uh, pastāst lūdzu nedaudz par Rīgu, un man te konkrēts tāds jautājums ir, es zinu, um, ka Rīga ļoti daudz atbalsta arī sabiedriskas organizācijas, uh, sociālas organizācijas. Pagājuši nedēļu šeit ciemos bija profesors Kaidīt Gūtman, viņa pēkšņi pastāstīja, ka Rīga piešķir studentiem uh, stipendijas vispār, uh, kas mācās uh, Kristīgajā akadēmijā. Jā, varbūt, kad uh, mēs, protams, varbūt daudz arī zinām, un ir tāda lieta, kā pie baznīca sabiedriskā organizācija Karitas, kas arī šeit pat blakus mums rādio Marijai Latvija ir. Mm, jā. Varbūt nedaudz par to pastāsti, kādi ir tie mērķi, kādas ir tās idejas un vispār, nu jā, kā jūs domājat par tādu mm, sadarbību vispār šajā lietā? Man liekas, ka tā ir tāda ļoti svētīga lieta. Nu, ar Karitas mums ir sadarbība, labi, jau vairāk gadu garumā, un viņi kļūst aizvien, teiksim, dziļāka un tuvāka. Nu, skaidrs, ka, kad iespējams, ka vajadzētu vairāk vēl finansējumu tur tai lietai, ko viņi dara, jo tā ir ļoti svarīga. Uh, tur, ir, tur ir gan ģimenēm palīdzība, gan, gan, gan vientuļiem cilvēkiem, gan, gan arī, pā, jā, gan arī bērniem, ar, ar, ar, bērniem, ar, bērniem ar vajadzībām. vajadzībām tieši tā, tā kā arī aprūpas centros ļoti daudz, tā kā tās lietas, lietas ir ļoti svarīgas un vajadzīgas. Mēs vispār sociālā aprūpē diezgan daudz uh, strādājam ar šo ārpakalpojumu, tāpat tas ir arī samariešu apvienība, ar ko mēs strādājam, tātad karitas, un citas šīs, šīs organizācijas. Nu, Jums ir speciāli tā kā budžetā? Mums ir speciāls liekat, budžets, jā, jā un arī, arī skaidrs, ka tās, tās ir atlasītas, ir bijuši arī konkursi, uh, Un, un, un, un tādējādi, šajā, nu, teiksim, tāpēc, ja es teicu, ja tas budžets būtu lielāks, tad arī varētu droši vien lielāku uh, loku ap, aptvert cilvēku. Ja? Bet, nu, cik, cik nu varam, tik daram. Ja? Vēl mums pat tādu pilnīgu atbalstu mēs varam teikt, ka mums par transportu kā runājot, mums Jā. ir bērni, skolēniem ir brīvbiļetes Rīgas satiksmē, tāpat arī, arī pensionāriem, senioriem ir brīvbiļetes Rīgas satiksmē, tās, tās ir nu, mūsu vēl viens tāds sociālais atbalsts tā kā sociālā joma un sports. Jums šī, ir vesels departaments. Mums ir vesels labklājības departaments, kas ar to nodarbojās. Un starp citu, es saprotu, ka arī tas vada arī kādreizējā departamenta vadītāja Ines Švekli. Ja, tā, jā. kā, tā kā šīs lietas jau ir uh, ir labi zināms viņai. Mums un... ir arī tā saucam, ir tāda vieta kā senioru māja, un, Jā. un tur tiek organizēts nu, senioriem dažādas nodarbības, dejošanas un dziedāšanas un tā tālāk, un tas ir viss sadarbībā ar baznīcu ļoti labi. Tas ir tiešām sadarbībā ar baznīcu, sadarbībā ar Rīgas domu. Mēs arī strādājam sautanīs dienas centros un, un atbalstam šādas visas lietas. Un tur ir arī ļoti labi tie dienas centri, kas man patīk, ka tur dažādas paudzes var satikties, un tad viņi tur, nezinu, uzspēlē novusu, un, un ko citādi, teiksim, saskarsmi, lai nav tikai, kad ir, ir pusauģi un, un, teiksim, seniori nošķirti, uh, Eh, bet, bet tā ir tā iespēja arī, arī, arī satikties. Tā kā, tā kā tas noteikti notiks labklājības jomā un sociālajā jomā, nu, tur, ir, tur ir darāmā daudz. Un, nu jā, un, un naudu arī vajag daudz. Tā, tā kā, bet, arī, bet arī tas, es vēlreiz, tieši tā, man liekas, ka ļoti labi, nu, baznīca paša pa sevi ir, ir, man liekas, milzīga, eh, milzīga Rīgas eh, iegūms, Rīgas uh, Nu, nu, tāda baznīca, viena no baznīcas ir visas pašas Rīgas sejām un, un arī, arī, teiksim, Rīgas vizītkartes. Es labi atceros, ka es vēl strādāju televīzijā, kad Eiropas raidorganizācija apvienības vadītājs, viņš bija bavārietis no Vācijas un, un, un, un, un tad bija kaut kāds brīvs laiks un es viņam jautāju, ko viņš grib. Viņš teica, ka viņš grib aiziet uz baznīcām. Mēs bijām Jēkab katedrālē, mēs bijām uh, Eh, doma katedrālē un Pēterbaznīcā. Viņš bija tiešām ļoti priecīgs un, kā saka, sajūsmināts par to, ko viņš Rīgā redzēja. Nu jā, es gribēju jautāt, jo mums jau ir arī visās šajās tevis pieminētajās baznīcās eh, ērģelis un, un tās, teiksim, ērģeļu uzturēšana, restaurēšana maksā milzīgi naudu. Vai Rīgas doma arī iesaistās kaut kādos šādos projektos, kā eh, restaurācija, atjaunošana eh, vai, vai, vai, ne, vai tikai būvē ielas? <laughs> Nē, mēs iesaistamies. Piemēram, mēs palīdzējām piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus, jo, cik es saprotu, baznīcas tā nemaz patiešo nevar uh, Eh, piesaistījām eh, Dombaznīcai, kur tieši kupolam vajadzēja remontēt, man šeit divi miljoni tik piesaistīt. Tā kā tās ir lietas, kur mēs sadarbojamies. Nu, šobrīd, starp citu, nu, mēs vācu draugai nu, atdevām arī Pēteru baznīcu. Nu, jā, tas, tas gan tāds, bija likums. Tas, bija tas gan bija likums. Interesants notikums, vēstu, notikums Rīgas, vēsturē. Jā, <laughs> Rīgas vēsturē. Tas gan, to gan paredzēja likums. Tur varbūt netik Bet daudz Rīgas doma. Saim, vai ne? Saim pieņēma. Nu, tur Rīgas domē, kā šī īstenoja šo. Bet vai Rīgai, Rīgas domai nebija žēl atdot lielo torni, kas tomēr ir eh, nu, ar visu liftu un, un gal galā par Rīgdzinieku naudu uzbūvēta? Nu, lifts jāsaka, gan, ka bija salūzis, jā, bet eh, tagad ir saramontēts. Un, un principā nu, galvenais jau, man liekas, no nu, rīznieku puses ir to, ka to var izmantot. Nu, nav tā, Pētera baznīcas pārstāvi ir sadarbīgi, un, un mums bijušas vairākas tikšanās, un viņi arī atļauj tur uh, tur uh, latviešu draudzē pulcēties, un arī, arī teiksim, tas ir atvērts. Tur nav tā, ka tur ir noslēgušies tā kā Bet nu, tas bija likumdevēja lēmums, un to mēs izpildījām. Jā, nu, jā nu, tad eh, īsumā patiesībā ir ļoti ātri paskrējusi eh, gandrīz stunda. Un, um, vēlreiz gribu atgādināt rādījumu arī klausītāji, ka mūsu viesis ir uh, Olafs Pulks, Rīgas domas deputāts, un mēs te runājām par Rīgas satiksmi. Tā kā m, mm, varat droši vēl iet atpakaļ kādreiz paklausīties, ja jūs kaut kas interesē konkrēts uh, arhīvā mūsu un šo sarunu noklausīties. Jā, nobeigumā varbūt tu kaut ko gribi vēlēt rīdziniekiem, nu tomēr labas ziņas, varbūt ir kaut kas labs, ko tu gribētu teikt, kas tagad tūlīt būs, nu par tiltiem mēs nemaz, protams, neizrunājām. Nē, nu tilti mums ir priekšā, mums ir, eh, nu, tā, tā ir vēl viena slikta lieta, kas notiek, ka bieži mēs jau esam gatavi darīt, tad ir visādas apstrīdēšanas, un tas, kas tiesiskā valstī notiek, ka tie sūdzības tiek izskatīts un laiks ievalkās, tas ir pa zemitānu pārvadu, kur mēs būtībā jau esam gatavi būvēt, bet es ceru, ka tu to būvuzraudzības strīdu izskatīs, un mēs varēsim uzsākt būvniecību. Vanču tiltam, diemžēl, beidzās bez, eh, bez eh, rezultātu iepirkums, bet mēs gatavojam nākamo, tā kā tilti ir mūsu uzmanības lokā, bet es gribētu novērst, novēlēt eh, visiem, nu, eh, atcerēties, atcerēties to, cik, cik brīnišķīga bija vasara un cik brīnišķīgs arī rudens iesākās un tas siltums un tie smaidi, kas bija cilvēkiem, jo cilvēki bija uz ielas un, un, un, un varēja pulcēties. Man liekas, tieši tā no Covid laika arī bija diezgan noilgojušies. Mums bija ļoti labi, man liekas, Rīgas svētki, cilvēki bija eh, daudz, cilvēkiem patika, uh, Eh, tā kā tāda svētki tiks rīkot arī turpmāk, mēs gatavojamies jau 11. novembra svētkiem, Latvijas dienai, Vai kas ir gan tāda atceras diena. Nu, uguņošana nebūs, bet varbūt būs kaut kādi citi. Es zinu, ka uzvaras parkā gatavojās liels pasākums ar mūziku, ar uh, ar dvēseli putenī varoņiem, tā kā, tā kā jānāk Vesel skatīties. Izrādi. Mēs ar uguņošanu esam kopš Ukraina, kara Ukrainā tomēr šobrīd esam šo lietu apturējuši, jo, jo Ukraiņi ir pietiekoši daudz Rīgā, mēs turpinām viņiem palīdzēt, turpinām arī arī teiksim, viņus uzņemt un, un pieņemt. Un, un tas bija tāds arī viņu lūgums, ka viņi negribēja šīs tādas, tādas skaņas, ka tas varētu arī loģiski. pārprast. Tas ir tikai loģiski. Tā kā es e, ceru un aicinu sapratni cilvēkiem, ka lai saprot tie, kuriem tie uguņošana patika, kāpēc mēs to esam e, pārtraukuši. Bet nākamgad, starp citu, arī milzīgs notikums e, būs 35 gadi kopš uh, neatkarības deklarācijas eh, pieņemšanas, un tad, eh, teiksim, 4. maijā arī mēs gatavojam tādu tā kā svētku svētku programmu. Tā kā, tā kā būs, tā kā labi. būs arī kultūras pasākumi. Es domāju, pavisam noteikti. Un Rīga ir skaista pilsēta, un brīnišķīgi cilvēki tur dzīvo. Kā, Mēs visi kā, milam, e, būsim, būsim iecietīgi vienam, viens pret otru, tādā ziņā, ka šobrīd ir tie remonta darbi notiek, bet nu, tad, kad atkal remonta darbi tiks pabeigti, būs labāka gan braukšana, gan iešana, un pie reizes arī tās bedrītes, par ko bieži pavasarī sūdzās, nu viņas nebūs vairs tajās ielās, kur šis remontdarbi būs veikt, un nebūs. Es izklausās ļoti, ļoti labi, ļoti, ļoti īsi, bet vai ir plānot arī kaut kādi jauni tilti, piemēram, nu kā pilnīgi perfekti, ļoti labā ziņa, nu tālā nākotnē būs tunelis vai tālā nākotnē būs tilts? Nu, mums katrā gadījumā turpinās Dienvidu tilts ceturtā kārta, Tur arī šobrīd eh, mēs esam jau tuvu tam, kad varētu uzsākt būvdarbus. Nu, tas ir gandrīz tas nav tāds klasiskā nozīmē tilts, bet tas jau vidīs tālāk eh, no tilta, lai varētu pieslēgties eh, Jelgavas uh, Eh, Jelgavas šosē, bet būs, būs vēl viens pārvads, starp citu top uz Kunziņu salu. Tas ir šis austrumu maģistrāls turpinājums, kur ir Daudarsals pārvads, kas arī tika izbūvēts pāri uh, dzelzceļam, un tagad, lai nokļūtu Kunziņu salā ostā, tiek būvēta pēdējā daļa, šim, šim, eh, šim teiksim, austrumu maģistrāles posmam pēdējais posms pārvads uz kundziņu savu. Tā kā būs jauns tilts. Tā kā tā ir nu, brīnišķīga Būs ziņa, ne tikai jā. laba. Jā, radījumā arī klausītāji, tātad Olafs Fulks šodien bija mans viesis. Paldies jums liels par uzmanību un paldies, paldies Olaf, tev. par uzaicinājumu. Paldies, paldies tev par to, ka tu atradi laiku. Arī skan. Jā, un mēs varam varbūt nākotnē atkal sadarboties, varbūt samērā regulāri. Jūs Jā. varat nākt ar savām labām ziņām un stāstīt, Paldies. ko jūs tur darat, jo mums to gribas dzirdēt. Paldies, un Paldies lai tev veicās ar taviem Paldies. Eh, darbiem, un lai visas ieceres eh, mums ir, eh, realizējās, un lai rīdzinieki jūtas ar vienu laimīgāki un priecīgāki. Mm, paldies. Jā, radiomā arī klausītāji, paldies par jūsu uzmanību, un neaizmirstat lūdzu, kā radiomā arī raida un var raidīt un aicināt interesantus cilvēkus pateicoties tikai un vienīgi jūsu ziedojumiem. Lai jums šovakar jauks vakars un jā, līdz nākošai reizei. Paldies, redzēšanos!